та на останніх словах затулила обличчя руками. Чого ти, маленька? Усе вже позаду. Я ж іще вчора сказав, ми перемогли. Ховаючи обличчя у нього на грудях, Софія прошепотіла де дві, там і третя. Борис Аркадійович обхопив її своїми величезними руками. Ніколи нічого не бійся, все буде гаразд і зі мною, і з тобою. Побачиш, усе буде гаразд. Борисе, Софія не щулася, як перейшла з босом на ти. Поклич, будь ласка, Максима. Сама поклич, він не собака. На голос господині також відгукується. Максим зазирнув із коробкою шоколаду під пахвою, ледь допомагаючи собі лівою рукою і прикушуючи губу при тому, поставив на столик. От ваш шоколад. Софія відкрила коробку, виклала одну шоколадку, поклала поруч з коробкою. Потім, подумавши, зітхнула і витягла з коробки ще дві. Це Наталочці і Павликові, скосила очі на боса, наче виправдовуючись. Максиме, а це тобі. Їж, видужуй, набирайся сили. Охоронець зиркнув на шефа. Що це в натурі значить, босе? Їж, якщо дають. Рука болить, Максиме так ніжно запитала Софія таким янгольським голосочком, що Борис Аркадійович розреготався. Іди вже, Максиме, бо наша пані лікар тебе зараз покладе поперек ліжка і перев'язки робитиме або цілуватиме твоє прострелене плече. Як ви здогадалися, Борисе Аркадійовичу? Саме це я і збираюся зробити. Вона піднялася навшпиньки і чмокнула Максима кудись між носом і щокою, яка за коротку мить встигла зажарітися, мов у дівчини. Ну, що ви, Софія Андріївно, робота така, буркнув знічено і заховав широку посмішку на широкому обличчі Максим, вхопивши таки з ящика велику шоколадку в зеленій обгорці. Розділ 19 Зі свого рожевого полону Софія визволилася лиш надвечі. Крихітко, у нас знову вихід на люди. А цього разу що за оказія поцікавилася Ляля в бантиках. У цих людей, здається, усе життя суцільне свято, ну часом коротка перерва на війну, часом на нудні і нескінченні телефонні дзвінки. І ще на те, зване справою, куди носа краще не пхати. Сьогодні день народження Олега, ти його знаєш. Це той трохи пристойніший, пам'ятаю, і дружина у нього теж більш-менш схожа на порядну жінку, на відміну від інших. Це з твоїх вчорашніх спостережень маленька? Згоден. Тому й призначив саме Олега директором мого тернопільського підприємства. Тепер він тут бос. Зате інші. І ще та компанія. Їх що на нарах назбирали? Здебільшого, на жаль, так. Багатство цих людей нове і непевне, тому їм доводиться обтесуватися швидко і паралельно з роботою. Інтелігентами у сьому коліні там і не пахне, але доводиться працювати іноді з такими. Є кілька давніх ще по комсомолу друзів, решта братва. Ну, вчора це вже був майже дипломатичний прийом. А першого разу, коли ми тільки починали роботу, то була не зустріч пісня.